يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به أجمعين أما بعد დღეს მაიხმო ანა ფიქრიათ ეფცალეზე შიბაბუსურ მაჩი ესთა ჟინდი დინასე რაცაფათი რუტინე ჩარაჰე ჯურთაზ ქორე ეკუბო ფიქრიათ ე ნიცეცეს მუყადიმა ცებერა ადაბიც მუყანა ხაკ ალ ზაკაათ საჰინა მიგრაც რაფათი ნიცე გოდინასე ბიცუნი ნიც შუნ რუტ ანა ბაბულ გუსლი ჩურდი ახუ ბიცუნე ბაბალდე يجب على الرجل من خروج الماني چوردیزه اصلیلا فرض بودیلا شیبا بخین چی است چوردیزه من خروج الماني ماني باچون خدوب ومن علاج الحشفة هيدينغو جماع لسا خدوب بخين چي استا چوردیزه اصلیلا ويجب على المرأة هيدينغو چجو عدنا دا چه خلص سلم بقيت اصلا من خروج مانيها هيسو ماني باچ عرب مخال eşi dəlil şi Allah Quran aldı Abu Lebugu A'udhu billahi mineşşeytanirracim və in kuntum junuban fattahharu نوجد چر خلت الکلم کن خدو نوجد سرت الهبه اینو چورده چر خلصا سلیم بقه هيدين جو ما رواه علي رضي الله عنه علي أصحاب سبيت سبيتونيو سألت النبي عليه الصلاة والسلام جينتا بيشاس الأورا قستهي قنلا عن المذي مذي مذية الحق أسوت أين تلتا غيرين أبو لجوية الحق أسوت فقال تنجي أورا قس عليه الصلاة والسلام من المذي الوضوء مذي باج أرو غيرا باج أرو تشيس كاكي ومن المني الغسل مني باج أخذو تشي خلاصات لنبقوا لله هديغو عائشة تسبيتنيغو رضي الله عنها نتلس أمخا يجب على المرأة من خروج منيها تشجو عدنا الله بيشيخ الأسلم باقز أفل إلا مني باجو خدو عائشة تسحديث هدبيتنيغو رضي الله عنها يس جاءت أم سليم أم سليم أبو العدن يج أنيلا أولغ سوق عليه الصلاة والسلام هيك أنيلا أبو الحتي الخزان تنجي هيت أبو نواب بيشاس أورق إن الله لا يستحي من الحق ჰაკჰუ ვატალიანუ ალლაჰ დილა ჰაკა ჯოია ხუკნე ჩოლარილა ჰაბუგუნი ქლიკ უდიაბ დარს ჰაბ ჰადისას ვთბუგე ჰაკა ჯოჰი ყიზე ბუსუ მანავჩი ნეჩონ გუტი ჯაყი ადანე ჭკინი ავარა გასას კუ სალალაჰუ ალაიჰი ვასალამ ბიშუნე ჩარავჯოია ჰაკა ხუთი ყიზე ბიხინ ჩიღო უგონიგი ჰებუგნი ქლიკი დარს იმერ ჩიჩოლა ჰიყიზ ნეჩონ ნამუსუნუ ყანეჯი ჰიყიზანა სუჰადინ სლუჩე კანა დის ბიჩუნუ ყანა დინასულ ამრა ბინე თლე თალეჯუნე თლეცა წიხეს კიასულ ჰაკა ხუთი فعلو كان شوف ان عيسى عن عمره ارى وس ان والله اللي بيت ارى عيسى نه جين عيتني جينديتsa كيدا عنجي جيندا حوالي جو تخيت كنتوليلا هاب جوجيش هاو شيء تشيس حوالان اه كيس جولين توجي چعدان اه يجبو كوديب غلط كوديب اشيب كمثل قيام مسقط الله سيرا نتلت نتلتsa إخد بيت إخد وكرب غلط أتوقع الله سيجاو تسكول جو عائشة تسأل غي عدنا الأبو نيلا إن الله لا يستحي من الحق الله نشولا للا حق بجوية هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت شجوع على الماتليت لحين قون خدو ماتليت حقين أول ثلاثة ماتليت لجماع حول بيه قون خدو هيد نجو شجوع على بيه كان دي ماتليت لا هل على المرأة من غسل هيد شو شديس كوليش الشيخ الأسلم باقيس كوليش لا أولا أسأل عليه الصلاة والسلام نعم كللا إذا رأت الماء شخم باج أرب منيه عدنا دا باتانيان أبو يبوغ هي دليل Hej nego Aisha te spicu nego radijallahu anha suila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam avaraga stahi qanila ani rajul soči yasul haqa sut yajidul balala wala yadkuru ihtilaman. Radalist adwa qon khadub jindir musad abit sharab maniyasul asarbat huluchi yasul haqa tutqa ولا يذكر احتلاما هيدغو ما تلش ابنك جو بيكيج اوغون وسقوتشي اصل حكم الشجو دلا قال اورغس ابو صلى الله عليه وسلم يغتسل قوتشي شوريس كوليلا وعن الرجل الذي يدهيق أن الأول قصد عليه الصلاة والسلام يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل جندي دا ما تقتل جماع هبول ويخا روشيخا ردالس أدواقون شب شبنجي بيتشي دب أب مانية الأسار هيج أني دي الهبول أول قصد أولو عليه الصلاة والسلام لا غسل عليه هيدي نجي دي كولاري لا فقالت أم سليم تنجي أم سليم أبولك رضي الله عنها المرأة ترى ذلك هيبقوا تشجوع عدنا بوك ونيل يا أورق عليها غسل تشجوع عدنا باقي نش لا شيء خلاص سليم أورق أسأل صلى الله عليه وسلم نعم باقي كل لا النساء شقائق الرجال حق نقول تشابي رجلا بخين زو يتسا أبي خين شيء سعدنا غسليجي سليم باقي شيء خلاص سليم باقي كل لا هيدي مخل ومن الحيض والنفاس هيدين قد شجوع عدنا شو خلاص سليم بقى زي كل بجو بقيلة الحيض حيض باج إن خايف حوالي شيء هيك أي بقول شجوع عدنا في العادة هي قاعدة جي سخ سلامت كويك أدقو شيب نيجي أنتي هيك أقول باج إني الله هسيت الثورة بي باج إن هندس کی چودیز کولا و نفاسی نفاس هلس خدو کی چودیز کولا نفاس این اول شجو هی بگو چجو عدنا خیمر هبون خدو باج اونه بیخا شیب نگی قوی اون تیچ کن شوق اون طبيعي قاعدة الله هسا قدينا باج إنهابو ربي هل خدوغي چردولي لا چجو عدم Allah iz Kur'an kavluk Euzu billahi mineşşeytanirracim Fa'tazilun nisaa fil mahid Nujri qaç hedilə rutşəbə zecimə həbi yallasa fil mahidi هل حيز تتروجب زمان يس ولا تقربوهن حتى يذكرن نجهل شبد أسقل قاقد لا هيز الحيض قد إنعان فإذا تطهرن هيز الحيض قد قد هل شردون خدوب فأتوهن من حيث أمركم الله نوج هزو قراج أدلة الله سنجد أمر هبورا قاعدة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سيدل توب هبول العدم ورط لله هيدين قرات قدر عدم ورط لله هب آيات الله سندنا في الواتساب عميرس عدم از نتل عصر والجاني عميرس بسورة حيض نفاس باج على شجوع عدم خانيد أسبقي قصد الله канал кунжу хайзги туларо аску дирук унаро вай адан адха вай адан хой адан гин ам хебуго нитлер дин алжани хеч и бадки яб дин хебуго бану исраил заман ат гузу адам ат саулу ба куди яб галат ашиб ка ха хайд ба чужу адан нак андихи аллах ас нитлер аулу цухуд ла вай адан ат хайд ба чухаду джима хабуге дила кунжу ги канал дил гол хабура садах дирук дила гулда عائشة تثبت رضي الله عنها حق أورغس أبو صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش أبو حبيش أبو لوشيس فاطمة أبو لعدن يجأن الأورغس أسكو صلى الله عليه وسلم جندرغو حيضة الهيق إزي تنجي أورغس أبو نقول فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة دور حيض باج أن خدو ديلا دوت سكاك تدلا باقي ديلا كاك وإذا أدبرت هب دور قط أن خدو ديلا فاغتسلي من شرده وصلي تنجي دوتسا كاكبايدلا هبجي بوغيلا تشجو عدناتلو چرديجة أصل لبجو سب أبيزب وخروج الولد جافا تشجو عدناتلو أوه سان خمر وقاق أسر جندت أد بيدو أسر هيج إب ريشي أصل أسر هيج أقول خمر واج أنيجي هم مخلقي ديلا تشجو عدنات أدا چرديجة أدا биду асар ҳеҷ чунин абун айяхиҳани баянҳаяхи маъна буго шафиил мазҳаба шуцо цаалибдац авлугила чужу адана химир ҳабун хадуб ғулдат ад биду асар буго нигуруни чурдис куларин абун нитлеца муғ чойҳабуле қуч абраъибугила шафиил мазҳабалда бибахун бачъаниги бачъи чӯниги муҷаррад ицу химир ҳабу алас хаду чужу адандила какбаралаци чурдизет ада бугила чурдизе кулила ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع ما يمكن كونه منه هنچ هذه المسألة وقو سوك أدية تاخ عيناك روات عن سوك أدية أوك إيقو تاقو چوه جيزي ريس بوغا ألقا أد وقت خدو سوك إيقو چوه قنوك قوى مثال سيرا دالس أد وقت خدو سوى أسباتو لغو هغبات أدا چو خراب مني أسو ريچيل خا مح بوغو نگي بغسو دوجو بوغو نگي باتو لغو مني هنچي هغوك إيقو چي أسو كيناو دل چرديله нудиба лаҳум алғуслу вала яҷибу ҳекияго чиясе чурдизе суната бугила тъада цӯҳунигас течила чурдизе шай шайгурони шакҳи бугила кинастасан бачъарарис ҳалечила вала яҷибу лиқтисалу маа шакки шакҳиги букъадаго черхат астаслим бақизе куларила итлоб шакрали лацери нит раца горук ат дана ке че хатли кумбук ич лида хед ме хат нит я кин хизи ан нит ке да че хат ат сим канин абу нит ке че хат асатлим ба хуларила хед масала ва ла яктади ахадухума бил ахар хан же хага кия го чи جماعت هبون که کجا تانی چویا و چویا سه امام سون ها غزو به هولاریله شای مثال اصلی دونگو دیده دونگو бач чин че хатлин хечинаун якин каида судун гоги у кунажин че хатлин куне чинаун якин каида са значит дир че хат куне масла гусул че хат куму инко дид аско дид син гочи яс хаду имам фигос ки хабун кат базе бе хулари ла дир кат сунари ле мехаш ва юрафу лмани хеб мани сундахун дил хале хеб хале ла би тада фуқин анцун бачинала сунцо аутала зудин яхни хеба чуне мехас ни тле раҳат шуя ласун او ریح طلع او عجین اذا کان رطبا هب بیچ بیچ گو بوگ میخت هب قالل ده بوت حسو عدینا یاسونی چماس تکل قط قط ای حسو عدینا ما حق اون الغلدا قب بیچ بوگ ماسا او بياض بيض اذا كان جافا غب قن خدودلا خنو يسو عدینا خحيب اون الا غلدا ولا غسل في مذين مذيبچ اون خدودلا چولید چه خل اصلی با قزه کولاریلا مالشجو وهو ماء أبيض هبو هبوغي لقحبحين لازج جيب توريك ريك وني بعد نبقى أننا نتذكر القاهدو يخرج بلا شهوة هباج أنيلا نتلر بكين زوخا عند الملاعبة شهوة بغالي زوجها فقنية ونيت بلاها الماسخة جماع هبيج أقول вала фи вадин хединго вадин абулевжо бачун хаду хед мехаст ки чеха астин ба қуларила вадин абулевжо шиб ва хуа маун абядун хе бугила қаҳафлин ҳабур ғарабжоха судаҳаб речелаласа судаҳаб данди бакарала адинабха цо чох хунжи бачунажо бугил хеб нитер ашуд аз хаду ҷи қатӣ бачунҷоха бихинчи асу хаску ҳеб бачунела цо заҳмат ҳалт игижоги ҳавун улас хадуха заҳмати бихкаралас хаду бачунел ҳеб هدينغو أسيدي دليل بغوغو علي أصحاب رضي الله عنه جيت أولا قستين قني صلى الله عليه وسلم مذيبة خدو چليس كلشين أبو أولا صلى الله عليه وسلم بيت هنيلا مذيا دس خدو مذيا سيجي مذيا سيجي وديا سيجي كاكي چورولين منيا سي چردولين أبو خا صلى الله عليه وسلم فإن شك هنچ إنسان سو شكلي كانني هل الخارج مني أو مذين قطيباج عرب جوخا مني دغوب марида об ай гирада манида ин аго чи асу шакли канани шибдил го сабулеб гуси ихтияр бугила иншаа жаалаху мания шарт уго го чи аста салеч об кина да жиндир абан он бад ақи сале чи аста иншаа жаалаху мания гуси бо тани гусрат чизе хулхаб мани бугин абун тинги чеха аслин бақизе тасулил густа гуси бо тани гуру аллахаб мари бугин абун хемме ха чеха аслин бақизе тасуларила ҳа хара бақги чурулил гуса хакиги чурун какбазе бехулилаб هبوك أنا شيخ أسلم بقيت أذهب للجنة كذا هنجي ما يحرم على الجنوب فعله شير خلط أتلم كرا وشياسي هبيزي حرام أبجاب أتسبسب ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث أتسبسب شير خلط أتلم كرا وشياسي جنس هبيزي حرام أبجاب بقيلا كاكي چوري بخيالتون جن دي هبيزي حرام أبجاب هب شجو كاك باي قرآن دا قاي قرآن باتشي حج كعبار أسرون أوافا بي إخيه دليل الله از قرآن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نوج ديلا كاك بالي باك الداغو اس قري قاگه ديلا نوج هقون روگه مخاس نوجدا نوجد ساگو بيتسوني بخبر هازي عن نوجدا سايب عقل باچني عن ولا جنوبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا هيدين غوديلا چر خدا تيم بوگو چيگي مشكي تاسوي واچ اونگه ديلا مشكي تا جانسان ويتلان قون اونو چينيگي خودون حتى تغتسلوا نو چوري زعان هب آيات تلتل بي چيز هاولوگو چر خدا تيم بوگ چيدي مشكي تا جاني واچ اونگه ديلا значит مشكي تا جاني واچ اونر ماسا как базе себесе бугил гусиха как бач угон тезе حديث أورقس صلى الله عليه وسلم ابن عمر تبيتنوغو جند عن الأورقس أول عليه الصلاة والسلام لا تقبل الصلاة بغير طهور كاك الله قبول هبولاري لا رتسرق أتيال دوغو مخش قروني هبوغو كاكي دليل ҳанҷи қуръан кудуби боси қуръанда кӯр қоясли далил шибин абуни аллоҳ ас авлугу ла ямассуҳу илла лмутаҳҳарун ҳин қуръанада қоларила рацадал адамал гурони ҳединго аварагаси авли саллаллоҳу алайҳи васалам қуръанада қагедила вацадав чи гурони чер хадаслинги ҳечев чер хадаслинги бақаро ҳедин каки чури агруги чи гурони қагедила қуръанада طواف أبني إثي دليل أورغس أولي صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت مثل الصلاة كعبار قصيرون أواف ببقيلا كاك عدنا بعبادة إلا أنكم تتكلمون كين قد إلى نجد أواف بولي مخر أسهل لك أسهل به لله فمن تكلم شو شو بنيجي أواف بولي مخر جيو قال فلا يت فلا يتكلم فلا يتكلمن إلا بخير سيك أب خبر قولني بيتشون قديلا هبو قيت دليل أتسبسك إيه أبيزب وكذا اللبث في المسجد مشكيت هذا جاني عدوك ونشيزيكي بيه هولاريلا تشير خلق أتلم بوكيوشي وقراءة القرآن قرآن تساليزيكي بيه هولاريلا ولو بعض آيات آيات أسو تسوداها بشاس بوكوني هيب يتي تساليزي بيه هولاريلا إخيه دليل ابن عمالي تأولوك رضي الله عنه أولاق أسأبوني صلى الله عليه وسلم لا تق لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حائض باج ألا تشجو عدنا كي تشير خلاكين كارو بكينا وشيسكي قرآن أخلو شبني جيجو تسألو جديلا ويباح أذكاره ولا بقصد القرآن أما غب قرآن الله جاني رجل أذكار التصاليز به ليش تنتهي مثالات القرآن أخلو آيات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني جبت إرهن دوت سجدي راك أدلا حق ابو الله سسوريز هارو جديلا دوت سجدي راك أبيت أرى نقطة ريت أرى دسخدوب ريت أرى دسخدوب قرآن أخلو آيات ჰანჩი ჰაგადინა აიათ ყობუგილა ვიქრომისავათი დუა ნითეწუბ წალის ბეჰლილა ყურანას უკასტალდა გურებ დუა ალაჰას ნითეწავლე დუაას უკასტალდა ყურან წალული ჩინჯი ვინგა ნითეწუბ წალანი ნითრუგილა ასიალ ადამალ ალაჰასი ასიჰი ჰაბურალ ადამალ ჰედინგო ვალ ჰაიდუ ვან ნუფასა حيز بجرا نفاس بجرا رتشا بجدلا مثل الجنوب في هذه الأحكام هل نتلس الاخسار الأحكام هذه بحين القعد عدم الرجل غض غزيق به الله اللي يمش كده رتشا زي الله الغزيق القرآن سأل زي الله الغزيق القرآن قازي الله ليت أو فاي زي الله ليك هكا زي الله الغزيق خا لأن حدثهما أشد شيء قروني غزدت أدباج أمو جيب خوب خیلی هيدلا غوب کوتاه كوتاكا بوجيلا بخينت باش است مثال چجور عدن حيت باش عدن مشکی مشكيتا علوق آنی غوی عدن على سنت انك ام كل هيدي باجون مشكيتا تلتو بقى قوها بيزي ريسو بيلا هنچی فصل في كيفية الغسل شين خلص أخيم كنان دين تلت باقلب يبدأ المغتسل بالتسمية بيشو تبي باي بيكيل شين خلاص لما قلوشيس بالتسمية الله سوق صلى الله عليه شاي أولا حديث الأول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع كنا بنجي أمر كنا بنجي إيش تلا دينية بإيش يتلس الله عبادة هبولي بإيش بسم الله هذا هم جيب باي بي هيج اب هيب جيلا مقصنب جين ديتلا ده هبوروني بركة هيج ابن أولو أبارك صلى الله عليه وسلم أتسيس باي كيلا بسم الله هذاتهم إيه أبدي ثم بإزالة بإزالة قبر جند أتبوجب شيء خد أتبج أموجب قتيبو بني مسالة دواء أني نكتب جو إن هبيل ثم وضوء تيجي كاكي شو لله كوضوء الصلاة كاكي نتتسا كاك بالا تسبي كاكي شو العدينا هبوجب شيء خد أسلم بقى تسبي ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا تيجي جند بيت إلى أتلت أوليلا ثاب نخش ناويا رفع الجنابة نية كي هابون صدق نية بو إن كون تلسين تقول مخص بيتسا نية هبولا شير خضي تسلين باق خزين أبون يا ثوني مثال سي حيد بچ العدنا سا كاكي حلال خزين أبون كاك به ياسين أبون تقنية كي هابون خا ويخلل شعره نتلسلا نتلقو كيلشال رسول هورتخور جريهون راس بيتلت لزيز كوليلا خيم شوز هبيزي ثم على شقه الأيمن ثلاثا تنجي هاقب قاعدة بيتر چونو خدو كوران برقال أسان بايبي سناتو جيلا كوران رق چوريلا ثاب غنوخا سلم جيتون ثم الأيسر ثلاثا تنجي كوي عبرق چوريلا ثاب غنوخا سلم جيتون أورغا صلى الله عليه وسلم هدي نان هاولوك أنين أو مغو حديث ჰედინგოდილა რა არაკან და შუზ ჰაბილილა ჩიასა ჟინდი ხიმშე და ზაჰმათ აბაკ ალ მისალაში ბუ კინო ისასუ ყალატ და ალ ჰედინგო უნდუ ჯანია ალ ჰედინგო მაჭა დო ალ ჰედინგო ვიცა დო ადინ ჰაუჩი უგონი ჩეხ მისალაში სუკალა ეცუნუ გონ ჩაკა ჩეხალ ჰორტო დო ჯოჰან ჰორტე სინ კინა გო ადე სინ შეჭ ალ თეზე ლაინ თეცა ჩეხალ სიმბა ყოლეპ მეხალ ჰედინგო ჟინდირგო خرقلاده سان کیرش بگونیگی مچال کاش بگونیگی رقیاش بگونیگی سنت هي خی حلقه خمسازگی سنت هبوگیله شیبون الله سنت اولوگیله فطهرو نوجت سر عرق تنشون رت سقاطی هبین ابون هاگ آیات هبوگ عدنان تلی سنت بگیله عرق تنشون چردن ما سر رت سقاطی هیزی و هذا بوكو شيخ أسلم باقول كتسخا أما هانش حيل بج شجوع اه، عدنا أسلم أبو ندلا وبقو قاعدة أسلين جباق قليلا تتبع أثر الدم فرصة مسكين غي عدنا تلسين جندر هاغا بيباج أبوك أرباك أدا مسك باخنيلا عائشة تتسنق رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام تشجوع عدا نجع أن أولا قست أسك ويتنجي هيتيق أنيلا عن غسلها من المحيض حيث قست خدوجي تشربي لبقاعدة تنجي فأمرها كيف تغتسل أورقص عليه الصلاة والسلام أشكل بيتن الهدي هدنا شدين أوقا فقالت سنجي خدو أبنلا خذي فرصة من مسك دوتس مسك بوس هدي شدون طلعوا خدو فتت أهل بها قدرتهم ما حبيدت قوان أوقا قالت سنجي قوي عدان سألو كيف أتت أهل كنان دي جنت إبها بيلي أولا قص أولا فتت أهل بها دوس إلداتهم ما حبيدلا ناقوغي هيق أولوغش كنان دلا سنجي أولا قص أولو صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تتأهل بها لا ما حبيدل دوت قوان أوقا تنجي عائشة تسأل رضي الله عنها فاجتذبتها إلي تنجي جنس جنبو أسبع عن سانيلا جنس قلت أنا دوت سدور جو بيبوك على بيسك باخين أبو خا هب دلا غواسن محبوك إن أقنن أو هب جي سنة جيلا والواجب منه شيئان هانش هب شين خدشين كارو شيء أسهبيجت أدب جنبو جيلا فرد خك إيجو جو وتسيبسب النية نية تمس كل نتلتسا عند أول غسل مفروض بيشون تسيبين نتلتسا تشورو لب لاغا تشوريز باي خون خدو هاغبا أتساق نتلتس النية راك أتلا خورخن هبس كل لا أولا قصو حديث هدوك صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كنا نجي عمل ديلا نية هالبامك وإنهم نتلتس نية كي هبس ونت تشوريز أنا نتلتس خط أسلم باقمك وناليلا وتعميم شعره وبشره بالماء كي إيه أبي إلقال نتلت أدب جبو قلا نتلت كنا بنجي راس كي نتلت قلقلا كنا بنجي أم بجوغي نتلت سا رعالة تندشون هم آه، شوز هايس كوليلا أولا حديث الأولي صلى الله عليه وسلم نوجد سديلا شيخ الاسلم باقول ابن خال كينا من شيبا راس الغرقلين شوز هبيدلا اذا ورقلي خود قولي الشيخ الاسباق قولين فاغسلوا الشعر نوجد راس شورة دلا وانقل البشر هيدين قلت امجي نوجد ساك باتصد هبيدلا حتى ما تحت قلفة غير المختوم مثال أسي نتر أني هانش يجين كل دغوخا балуғ шида сунат ҳалҳавон нитир ани мисалати сунат ҳавони чуни цо чи ясу очи ги балуғ хину гони улуқ қанчиқа балуғ хину гони очи асу сунат ки хаво нечони матлет очи хинқане чун хал астин ба қулмас очи ястила жин дир хагаб сунат хабун наққи қот улеб кесек аврат асул хагаб кесек хал да гурт омод гурт кицин син шез хаис кулила жин дир как алла аса қавл хаис кане хедингу чиясу кечхара цуца лек араласа ругони го чияс орас ритли хизаис кулила илла мясил алма ила батинихи го чиясу гуда го тлин шул хечуни ха син шулугони расниги букунарила хесиги далил го хадис ха фаслун ханчи цуги ция фасло буго юсанну гуслул джумуа ханчи сунатал чурдия итли чурдия ши заманта сунату кунана оха Юсану гуслул джумуа чурдиже сунат хугила рузман қояд. Бухари муслими чи сунуг ибн Умар дасан хадис радиллаху анхума аварагас абуни саллаллаху алайхи ва саллам иза жаа ахадукумул джумуа фалйагтасил рузмара ди ини нуже ботани дила ну чурдин абу хаи бугила сунат аб чурди ва лидайни хедингу ия бу бусуразу празинг ки идаш хеб қояд чурдиги сунат бугила абхақиқа албичан идгир إشيك دليلك أبو هريرة تسألك رضي الله عنه أورا قستسان صلى الله عليه وسلم آه, آه، هي بطئية أمه آه والكسوفين والاستسقاء хелинго бақ кумугони моц кумугони закмени инечец ани авжуха кути кака бал нетлер исламат хан нетлер имечи аз тавар гобха как бал бақ канигал моц кунеги бала хага марки дила чурдизе сунат бугила вал истисқа хелинго цад ҳару нетлеца как балугони хеб меха чурдизеги сунат бугила ميخا چورديجي سنات بوغيلا ва мин ғасли лмайити харав чи чунун хаду ҳеб мехад чурдизги сунату гила ҳеслие далил аварагас авли салаллаҳу алайҳи васалам ман ғассала майитан фалягтасил шив чи вугониги дила жинца харав чи чурун ҳев чи чурде дила ва ман ҳамалаҳу фалятавадда шив чи вугониги дила ҳев харав чи қиғаёдарсон хабасуюватшун ҳев чи яс каки чуре дила ҳебги бугила сунат والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق عبد الله وشيجي هيدين قول شاودا سأرا وشيجي شاود راج أخذو هيد من خاطر الهيك إيه وشي يسي السنة بقيلة شرديزي دليل شو إثليه عائشة تثبت سنو رضي الله عنها بيشاسل أورق صلى الله عليه وسلم جند العمر الأخير ده أورق عليه الصلاة والسلام خليل أنت باج أنيلا سنجي أورق عليه الصلاة والسلام عدم ذكاك باز واقنك وجيلا عدم روك أن الأورق واج عن صلى الله عليه وسلم بالله شون كاك باز بقول كاك باز سنجي أورق واج ألوك وي هنوغو أورق هيب قول صلى الله عليه وسلم أصلى الناس عدم كاك بارشتلا سنجي أستبي سنجي يا الله سو أورق دير من واج عن شنوغلا سنجي أورق أولي صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ضعوا لي ماء في المخضب جيندي ديلاتو هاتشيا جان بونا جان سنت اديلا سنجي أورق صلى الله عليه وسلم بوشن هاغا بون أنيلا شردان الأورق وي هنواج أخذو سنجي نقوي أدواق قلين أون كانيلا نقوگی وی هنیلا نقوگی آبون عدم از کات پریشان آبون دو قلا هنچونو گین آنیلا نقوگی آن اورگس علیه سلامت و سلام شنت ادجین چردیه ها قدینا کی گو ثابت نه چردن اورگ سلام الله علیه و سلام جو ثابت است اون خدو نتلگی سنت و گیل ثابت گی اون راچ اون تونوک ابوت لروک اثابت گی اون راچ اونه چردیه سنت و گیلاد وللإحرام هدي وهب حجل أر عدم حجل دي أني شيء سخاء الله ستلي شيء واسي تفيق لقي هنر إني حجل أن إحرام لت إن التبي إحرام إن ما لهي ما تشوب السنة وقيلة ولدخول مكة المشرفة مكة يجان كل ما تشوب رزق السنة وقيلة وللوقوف بعرفة عرفة دوقنش الماس كي السنة وقو وللطواف والسعي تعبسون أو فاول مثل چودی سنت وگیلا صفا مروه دوت سعی ها مثلا چودی سنت وگیلا ولی دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم اول گسو شهر مدینه تون متهم چودی سنت وگیلا مشعر الحرم چون خدو چودی سنت وگیلا هیدینگو გამაჭრე ჭრებ შაბაბგო ყოს აი ამ თაშრიყენ აბულე ყოს ჰიმა ჩუდის გი სუნათ ვილა შედი შეგურონი ჰი ყოასილა ადამ ალიმე ჩუ ყუნა ცუცადა თურულ ჰავლ გუდილა ეთბალგო ჩუროქ ჰიმა ჰარუ ყუნილა ისლამ მასნიჩელა სალა ჰავლ გუდილა რა წაბიორ ყინაგო ჰალ ქუ ანდინა ფუატსნე ტერჟა ყასი დარს ინშაალა ნიჩე ცხადო ბიცინა ბაბუ თაიამუ თაიამუ აბულე ყაიდასუ ჰადი ბუში ვოჩი ასინა ფუატსალ ҳадинан қастира чала адинан шибаб дар сиде шибаб чи каме чугон респуга айсамана тарсад рачин адам алан ам алҳамдулилла алла асерец алла асни теп кумо ҳадин кудия давла хазина буго нитхее севеги вақ кун чужо бицине нитхер дин ас ва рацла қатни тет бицин чаини тирозут рук ин ругани саманаша нитлеца хеҷу халт исаискола шива чия садах цоцо чива чунвач ане хадус тарсиде халеба ацон те гочи ясиги кирибу куна жин цва чунвач арав чияс раиз гираун цожо цо харфа хаба асан алла асу калам асу авар гасу хадис саллаллаху алейхи ва салам ага чияс бичун хагала сан усие файда шанани гова чунвач арав чиясе митин қиямаси қошудаанги нақас қатиш фаида букуна шай гурони го чияс жин готарад амал хавла цугияс масла гос масрас масла хага джодина фуватсап алла астафиқ леги валҳамдулиллаҳи робби алъаламин ҷазакумуллаҳу хайра